อาตานาติยปริตวิปัสสิสนมัทุจักขุมันตัสสิริมโตสิกิสปินมัทุสัพพุตานุกัมปิโนเวสพุสนามัทุนาหาตกัสตาปัสสิโนนมัทุกกุสันทัสสะ Marasena Pamatino Konakamanasa Namatu Brahmanasa Vusimato Kassapasa Namatu Vippamutasa Sabati Angkirasa Namatu Sakyaputasa Sirimato โยอิมังธรรมมะเดเสสิสัพพทุกขาปนุดานังเยจาปินิพุตาโลเกยถาภูตังวิปัสสิสุง เตชนะอภิสุนา มหันตาวิตาสารธาอิตังเดวมนุสานัง ยังนามสันติโกตมัง วิจาจารณสัมปันนังมหันตังวิตาสารทังนโมเมสัพพุทธานัง อุปปันนังมเหสินังตันหังกโรมหาวีโร เมทังกโรมหายโส สารนังกโรโลกาหิโตทีปังกโรชุตินทโรโกนทันโยชนะปาโมโค มังคโลปุริสาสโบสุมโนสุมโนทีโร เรวโตรติวัตโน โสปิโตคุณสัมปันโน อนุมาทาสิชนุตโมปัทุโมโลกะปัจโชโตนารโทวรสารถีปัทุมุตโรสัตตสารโรสุเมโทอปติปุกโล สุชาโตสัพพโลกะโค ปิยทัสสีนาราสโพ อัตตทัสสิการุณิโกธรรมทัสสิตโมนุโทสิทธัตโทอาสโมโลเกติโสจาวทตังวโรปุตโสจวรโทพุทโธ วิปัสสิจอนุปโม สิกิสัพพิโตสัทธา เวสภูสุขทายโกกะกุสันโทสัทวาโห โกนาคามโนรนัญชโห กัสโปสิริสัมปันโน โคตโมสกิยปุงคโว เอเตจันเยจะสัมพุทธาอเนกัสตะโกตโย สัพเบพุทธาอาสมาสมา สัพเบพุทธามหิติกา สัพเบทัสพลูเปตา เวสารเชหุปาคตา สัพเบเตปฏิชานันติอาสพันธานมุตตมัง สีหนาทังนาทันเตเต ปริสาสุวิสารธาพรมมจักกังบวัตเตนติ โลเกอัปปติวัตติยัง อุเปตาพุทธธรรมเมหิอัตถารสหินายกา ทวัตติงสลคานุเปตา สีตยานุพยัญชนะธรา พยามปภายาสุปภาสัพเบเตมุนิกุลชรา พุทธาสัพพัญยุโนเอเตสัพเพคีนาสวาชินามหาปภามหาเตชามหาปัญญามหาพลามหาการุณิกาธีรา สัพเบสานังสุขาวหาทิปานาธาปฏิทาจาตานาเลนาจะปานิหนัง คติพันธุมหัสสาสาสารนาจะหิเตสิโนสเทวกาสโลกาสาสัพเบเอเตปรายนา เตสังสิรสาปาเด วันดามิปุริสุตเมวัจาสามานาสาเจวะวันทาเมเตตถาคเตสยเนอาสเนธาเนขามเนจาปิสาวตาสัาสุเคนรักันตุพุทธสันติกราตุวัง เตหิตวังราคิโตสันโต มุตโตสัพพะพเยนะจาสัพพโรควินิมุตโตสัพพสันตาปวัจิโตสัพพเวรมติกันโต นิพุโตจตุวังภวาเตสังสัจเจนะสีเลนะ ขันติเมตตาภเลนะจาเตปิตุมเมอนุรักขันตุอารคเยนะสุเขนะจาปุรัติมัสมิงทิสาภาเคสันติภูตามหิติกา เตปิตุมเมอนุรักขันตุอารคเยนะสุเขนะจา ดักขินัสมิงติสาภาเคสันติเทวามหิติกา เตปิตุมเฮอนุรักันตุอารคเยนะสุเคนะจาปัจฉิมัสมิงติสาภาเคสันตินาคามหิติกา เตปิตุมเฮอนุรักันตุ อารุคเยนะสุเคนะจาอุตรัสมิงติสาภาเคสันติยาคามหิติกาเตปิตุมเฮอนุรักขันตุอารุคเยนะสุเคนะจาปุริมาดิสังทตารัตโทดักกิเนนวิรูหโก ปัจฉิเมนะวิรูปโกกุเวโรอุตรังดิสังจัตตารโรเตมหาราชาโลกปาลายสัสสิโนเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรคเยนะสุเขนะจาอากาสัทธาจะพุมมาทธา เตวานาคามหิติกา เตปิตุมเฮอนุรักขันตุอารคเยนะสุเขนะจานัตติเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรัง เอเตนะสัจวัชเชนะ โหตุเตชยมังกลัง นัตถิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังนัตถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลัง ยังกินจิรตานังโลเก วิจติวิวิทังปุถุรตตนังพุทธสมังนาติตัสมาโสติปวันตุเตยังกินจิรตานังโลเก วิจติวิวิทังปุถุรตตนังธรรมสมังนาทิตัสมาโสติภวันตุเต ยังกินจิรตานังโลเก วิชติวิวิทังปุถุรัตนังสังฆสมังนาทีตัสมาโสทีปวันตุเตสักกัตตวะพุทธรัตนัง โอสถังอุตมังวรังหิตังเดวมนุสานัง พุทธเตเชนะโสตินา นัสสันตุปัตวาสเปตุกาวูปสเมนตุเตสักกัตวะธรรมรัตนัง โอสทังอุตมังวรังปริลาหูปสมานังธรรมเตเชนะโสทินา นัสสันตุปัตวาสเปปยาวูปสเมนตุเต สักกัตวะสังฆารตนังโอสทังอุตตมังวรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังคเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตวะสัพเพ โรคาวูปสเมนตุเต สัพพิติโยวิวัชชันตุ สัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมวัตันติอายุวันโนสุขังบาลัง